Ontem eu trombei aquela loira que no tempo das antigas ela nem me olhava. De ouro cê nem tá ligado, trombei a amiga dela e ela é mogada. Vai brotar, nós dois no peão, daquele jeitão, dá uma é incomodada. Eu vou lavar o meu tratorzão, deixar cromadão, dá uma chaveada. Em cima do tratorzão. Tragando o balão, vou passar na frente dela e pra chamar a atenção dela Eu vou dar aquela cortada cima do tratorzão Queima no balão Vou passar na frente dela e pra chamar a atenção dela Eu vou dar aquela cortada Em cima do tratorzão Tragando o balão Vou passar na frente dela e pra chamar a atenção dela Eu vou dar aquela cortada Em cima do tratorzão Queima no balão Vou passar na frente dela e pra chamar a atenção dela Eu vou dar aquela cortada ano trombei aquela loira que no tempo das antigas ela nem me olhava. De ouro cê nem tá ligado, trovei a amiga dela e ela é mó gata. Vai brotar, nós dois no peão, daquele jeitão, dá uma incomodada. Eu vou lavar o meu tratorzinho, deixar cromadão, dá uma chaveada. Em cima do tratorzão. Tragando o balão, vou passar na frente dela e pra chamar a atenção dele. Eu vou dar aquela cortada. na frente dela e pra chamar a atenção dela eu vou dar aquela cortada. Em cima do tratozão, tragando o balão. Vou passar na frente dela e pra chamar a atenção dela eu vou dar aquela cortada. Em cima do tratozão, queimando o balão. Vou passar na frente dela e pra chamar a atenção dela eu vou dar aquela cortada. É a clica sua, neguinho. DJ Matt D e o brabo tem nome. O que não pega, nós faz pegar. É o som de favela. Pega esse molequinho.